يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي Svi putevi će biti zatrpani. سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي Ostaje samo put vjernika. Pored ovoliko jada, bjeda i čemera države koja je izašla iz rata, ti ćeš pomoći Japan zato što je Japan šta? Napravio par školskih ustanova u ovoj državi. Napravio škole iz kojih se uništavaju mozgovi naše djece. Pa nije on to džaba dao. Ali Bošo zahvaljuje jer je šta? Pa njemu je Japan napravio školu. www.pautal.com القرآن هديا فمن العار علينا أن يعود Soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. وبحب الرسول أحمد Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن الخطاب أن يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي Posjetite nas na www.stazomislama.com كلام شغلني ملا كل فؤادي Takvim raketama se gađaju naša braća i sestre u Afganistanu. Pa one to pametne rakete nekad promaše, jel de? Malo, malo pa promaše, pa direkt u familiju. Malo, malo pa promaše, pa direkt u svadbu. Malo, malo pa promaše, pa direkt među civile. Među muslimane. Jel tako? To je taj Japan. Svaki 12. čovjek u Japanu nešto obožava. ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم Hajmo mi napraviti Serbiju za narod Luta, ali i to ovaj selam. Za Salihov narod. On je razrušen i uništen zbog nemorala i zbog odbijanja Allahove poslanice. Ali mi smo, mi smo kao veći i dobroći, naša je milost veća od Allahove tebara kvetala. On uništava, a mi ćemo pomoći da se to ispravi. Da Bog da nikada ta Sergija ne stigla tamo. Amin. Jer shvatate, braćo, koga pomažu? Amin. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika. Soba put vjernika. Naš gospodar je Allah, a ne banke, vakufska, jel de? ili privredna ili ne znam čija banka. Naš gospodar je Allah, vlasnik svega što vidimo i ne vidimo. I nama ne treba. Evo živimo. Ko od nas radi? Ko ima firmu? <laughs> ne, ne ima niko, jel da? Allahu akbar. Allahu akbar, nek nema. Kako živite, pitam ja vas kako niste pomrli od gladi a kako vas nisu iskušenja satrala da skinete brade da ne idete na džumu da ostavite nama jel pa što niste ušli u islamsku zajednicu vidiš kako ona daje Sergije puni bi bili para da odete tam tam samo možete otići i umreti tad ćete biti bogati kad umreš uzme ti ono što imaš أوليس موتي في حياتي مرة لم لا يكون ختامها استجهاديا لما سمت نفس الشهيد مطالبا على الإله له المكانة عاليا جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور وشاديا مع أصفياء الخلق في فردوسها والأنبياء وصحبهم جيرانيا وأرى إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تبارك وتعالى مهم نشك شيها نقرأ دي أبلة ونقرأ دو دو ناجي نواقي دوبري ديلا زينا سيحة من يلاو كشي غوريو ولقطرة وارى المكان دوان يوسف kada je ši da spomenuo da predstavnici ovog naroda se grle sa židovima i sa kršćanima, bez obzira što uzvišeni kaže da ćeš sigurno naći da su to vama najljučiji neprijatelj, jel pa Ja bi samo ukvirio, ne bi dodao nema se šta dodati še ovom govoru, samo bi ukvirio to, oni su jedna vjera, braćo međureligijsko vijeće, međureligijsko vijeće je jedna vjera, to nisu dvije vjere. I ovo pokazuje najbolji način iz dana u dan ovom narodu. Nije džaba, mi imamo nagradu. Nimer poslanika, sallallahu alaihi sallam, je služio za uzdizanje islama i muslimana, za uzdizanje Allahove riječi na zemlji. Sutra će mimberi u Bosni. Mimberi, novotarski mimberi, i da su samo Bogdom novotarski, je tako? Služiti za uzdizanje oni ljudi koji godinama ubijaju islame muslimane. Pa će vjerovatno svojim žalopojkama a zašto to rade? Utjecati jelde na narod kako bi ga varali i obmanjivali ko što to rade. Tolike godine. Mašinerija za otimanje para. Zašto to oni radi? Svako od nas zdrave pameti. Zar ovaj narod nije zaslužio Sergiju? Dok se danas evo čujem ova vlada taguska odlučila odmah da digne struju za 20% tamo negdje u augustu. Ti, pored ovoliko jada, bijeda i čemera države koja je izašla iz rata, ti ćeš pomoći Japan zato što je Japan Šta? napravio par školskih ustanova u ovoj državi. Napravio škole iz kojih se uništavaju mozgovi naše djece. Pa nije on to džaba dao. Ali Bošo zahvaljuje, jer je šta? Pa njemu je Japan napravio školu. I zar se nisu, braćo moja, ako može malo bez tog šuškanja, zar se ni, zašto su se prvo nevjednici nakon rata okomili da naprave škole? A? Je tako? Prvo su škole bile. Pa ko bajagi povratak, jel de? Ali prvo škola mora biti. Zbog čega? Pa da uništi mozak djeteta odmah u startu. I onda su sutra bošnjaci se odlučili, jel de? Da im to vrate Sergijom jednom. Ja la, molim da ta Sergija pane u ruke muđahida. Amen. Da tamo nikad ne ode. Amen. Mi nemamo uopšte Jel da? Ovo nisu, islam nije vjera, vjera emocija. Hoće to čitav Japan sad primiti islam, jel? Pa će oni sutra pomoći muslimanima, hoće. Hoće raketima, raketama koje oni proizvode. I raketama i navođenim raketama koji proizvodi Japan. Takvim raketama se gađaju naša braća i sestre u Afganistanu. Pa one to pametne rakete nekad promaše, jel da? Malo, malo pa promaše, pa direkt u familiju. Malo, malo pa promaše, pa direkt u svadbu. Malo, malo pa promaše, pa direkt među civile. Među muslimane. Jel' tako? To je ta Japan. Svaki 12. čovjek u Japanu nešto obožava. Kažu, kažu oni koji poznaju Japance da je to jedna od najvećih vodećih država u svijetu. Po čemu? Po nemoralu, braćo. Jedna ulica kažu dnevno bi izmislila do 400 načina vođena ljubavi na njihovom načinu, tako? U javnim kućama, do 400 načina kažu da su imali objekte i kafane u kojima su prije nego što ode u javnu kuću žene općile sa životinjama, sa hobotnicama, stavljale bi sebi jegulje u porne organe, to je u Japanu. To je u Japanu. I na kraju krajeva, razime svega ovo, a zamislite, da Nuh alaihissalatu veselam sjedi na brodu, na svojoj lađi i pojavi se nekakav alim, predvodnik muslimana ili lut alaihissalam, da on pomogne Ibrahime, zašto si napustio narod? Mi ćemo za njih Sergiju napraviti. Kakva je akida kod ovih ljudi? Kakvo je vjerovanje kod Mustafe? Kakvo je vjerovanje kod njega, braćo moja? Ako Allah odluči da kazni narod, To je zato što u tom narodu nema ništa. Zato što je nevjenički narod. Je tako? I onda treba da se pojavi pametnjaković, pa će on, hajmo mi napravi Serbiju za narod luta, ali i senat, ovo se nam. Za Salihov narod, on je razrušen i uništen zbog nemorala i zbog odbijanja Allahove poslanice. Ali mi smo Mi smo kao veći i dobroći, naša je milost veća od Allahove Tebara Kvetala. On uništava, a mi ćemo pomoći da se to ispravi. Da Bog da nikada ta Sergija ne stigla tamo. Jel shvatate, braća, koga pomažu? Narod koji je zaslužio ovakvu kaznu, je zaslužio da se od njega bježi. Da se sa njim, da mu ruku ne pružaš. Da kad ugledaš na televizoru ili ne znam na internetu, u časopisu, da plaćeš kad ugledaš takav narod. Kakvi su to ljudi koje je Allah uništio do temelja? Možete zamisliti, poput Ada, poput Lutovog naroda, Semudovog naroda, takvi su to ljudi. Ti ćeš za njih napraviti Sergiju. Je tako? Šta nas treba čuditi od njega? Kad je Vakif za onaj centar njihov u Sarajevu, glavni Vakif je Gaddafi. I evo gledam, poziva ih imam internacional, zovu i, zovu rejsa. Hej, kaže, odustani od tih 7 miliona dolara. Odustani, svi su odustali. Jel to Gaddafiju i metak? Nije budala. Zašto bi odustao? Jel tako? Eto na koga upozoravamo. I hvala Allahu te bareke o tala, da ni sutra nećemo sjediti ispod njihovim imena. Hvala Allahu, Jer mimer poslanika sallallahu alaihi sallam je plakao za sunnetom. Jecao kad se stiš posle njega. A današnje mimere treba rezati motorkom. I on je na mimberima, lahami. I on je na mimberima. Da vidim sutra imama jedno ili one daje i one džahide koji će sjediti moraju biti gdje idu na džume, ja ne znam, ali u našim većinima nisu. Kod čija nisu sigurno. Gdje idu na džume? Hoće li sutra ustati da kažu stani malo, Stani malo, ima i ovdje nešto da se kaže. Ne. Ustaće mudralije, pa će šutiti pokunjene glave, ko što su i naučili. Zato zahvaljujte Allahu te bareke o tala, braćo. I mi u Tešu, i u Maglaju, i u Kotorskom, i u Žepću, i Zavljućima, u, gdje hoćete. Zahvaljujte Allahu koji nam je dao mimbere Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da nemamo mimbere sa koji ćemo morati slušati lažove. Mi ne pucamo na njihove lepe džamije. Kaže, kad kažem pucamo, mislio sam, ne sviđaju nam se. I ne obožavamo objekte. Ali govorim, kolika je blagodat Allahova koji nas je odvojio od njih. Da više nismo sa njima. I da ne samo sutra, gore je stvari oni rade sa mimbira od Sergija. To nije ništa. Gore je stvari. Čuli ste kako še i kaže i budite ubijeđeni. Jedva čekaju da se uspostavi vlada. Mi jedva čekamo i Allaha molimo da nas pomogne da se uspostavi vladavina šerijata Allaha. To drugog zakona nema. A onaj ko čeka da mu se uspostavi vlada onakva kakva jest, da Bog da mu vladala i da Bog da mu pricjela. Aha. Mi nećemo sa takvom vladom, ali sa takvim narodom. Ani sa takvim narodom. Zato, braćo moja, zahvaljujemo Allahu Tebare Kevotala, koji nam daje daje, koji nam daje muđahide, koji nam u ovim vremenima, kada su mnogi sklonili svoja pera, uzimaju gumice i brišu u prošlost. Da ga neko ne prepozna. Je li on neka držao 80 čvorku ili nije? Kako brišu pera, tako brišu i lica, unutarnju, vanštinu i unutrašnjost. Zbog straha da mu se nešto neće desiti. Radi čega si ti to držao pušku? Radi čega si držao pušku? A na nama je da saguramo, čekamo, odgajamo sebe. Allaha mi ako budemo iskreni, tako mi Allaha uzvišeno, da će nam Allah plijen kao što je dao onima na hajberu. Da će nam Allah bogatstva kao što je dao onima prije nas. Ali da bi bili bogati moramo prvo biti siromašni, ubijani, protjerani, zaklani, upućivano na nas svim mogućim stresima. Sve to moramo proći ćemo se malo između se i posveđati. Ali ta svađa neće prerasti u šta? U mržnju. Jer se može desiti. I brojnost nama nikad nije bila mjerlo. Kako? Pogledajte. Jedna doba, dvije, tri, nije bitno. Da li Allahu treba iko da kazni jedan narod? Ne treba. Allah im može učiniti slijepim, gluhim da ne vide. Da im glavi reže školobanje. Ko pečenke da ukidaš? On ne vidi ništa. Jer nas Allah, a od imana, od akide naše da vjerujemo ono što nam Allah kaže. A on kaže, kad haka lena, nasilno mu'minim. Ja sam se obavezao da ću pomoći vjernike. Ne Japance, ne Amerikance, ne Francuze, ne Arape, ne Arape, Židove, ove, ne, ne, ne. Vjernike, uzvišeni, garantuju da će pomoći. Oni koji ne vjeruju u ovo, oni su nevjernici, to je jasno. Ali na nama je da moramo bez imalo sumnje u ove ajete, između ostalo i one, jel da čita Kuran, ali kažem ove podlačim vjerovat da će ta pomoć doći sigurno. Kad? Fe zadehom imana. Kada dođu iskušenja tolika, pa uzvješeni pogleda ko su njegove ljudine i njegov vojnik, on samo kaže, kad ugleda, od tog mu se šta? Ima poveća. Kad mu kažu, eto i oko vas, Svi su se skupili i sinovi smo rekli šta rade ove najnovije famozne skupine ukazuju na naše daljnje planove nevjernicima. Pravi ubejevići. Pravi ubejevići. Jer ima među nama bilo je oni koji dobro znaju siru Mohameda sallallahu alaihi sallam i znaju dobro što znači hijđra i znaju dobro što znači odvojice i znaju dobro što znači odgoj u islamu za džennet. Pa oni pretpostavljaju sebi, to su ti, prvo će vas protekfir, pa onda napast. Malo ste se prevarili. Bićemo malo mudri od ti i takvi. Nećemo štediti jezike da ukažemo na sve ono što ruši šerijata lazeva džan. Ali čekajte vi, a čekat ćemo i mi. Čekajte vi, a i mi ćemo. A Allah će sigurno pokazati. Vela kad fetenne ladine min qablihim وَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ لَدِينَ صَلَكُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْكَادِبِينَ Ko to od nas govori istinu, a ko to od nas laže? Zapamtite dobro, sigurno će Allah obejanit Japance, Kineze, Islamsku zajednicu, nas, preporod, sad koga hoćeš, sve će uzvišeni obejanit. Ko to od nas laže, a ko to govori istinu? I ne kažem, kad me braća pitaju, desi se čudo, pod navodnim znacima, neko ovo rekao, neko ono, braćo, sutra kad bi vidio u samu Bin Ladena da sjedi pred bijelom kućom i pije kavu, kahvu ili kafu, ne bi me ništa iznenadilo. Tako mi je la, ne bi me ništa više iznenadilo. Ništa me više ne može iznenad, a ne treba ni jednog muslimana iznenad. Događaj za događajem se nizaju. Pada tvorevina Amerike, jer Amerika, američka ekonomija pada, braćo, u Japanu. Ne znate dobro? ekonomija mi je srušena u Afganistanu, to je sigurno. Tamo će oni izgubiti i ekonomiju, i glavu, i vlast, i čuke, i mačke, i zgrade, i gorivo, i ja, sve će tamo izgubiti. Da Bog da nikad ne došli iz Afganistana. Amin. Osim sam Amin. A izgubit će, a gube evo i Japan. Nama recesija ništa ne koristi, niti nam šteti, je tako? Zašto? Naš gospodar je Allah, a ne banke, vakufska, jel da je? ili privredna ili ne znam čija banka, naš gospodar je Allah, vlasnik svega što vidimo i ne vidimo, i nama ne treba. Evo živimo, ko od nas radi, ko ima firmu, <laughs> ne, ne ima niko, jel da? Allahu akfer, Allahu akfer nek nema. Kako živite, pitam ja vas, kako niste pomrli od vladi, a kako vas nisu iskušenja satrala da skinete brade, da ne idete na džumu, da ostavite namaz, Jel? Pa što niste ušli u islamsku zajednicu, vidiš kako ona daje Sergije. Puni bi bili para da odete tamo. Tam samo možete otići i umreti, tad ćete biti bogati. Kad umreš, uzme ti ono što imaš. Zato, braćo moja, Allahu, aleku salam, Allahu zahvaljujem na ovakvom predavanju koje sam čuo večeras. Allahu zahvaljujem koji nam je omogućio da smo se noćas ovdje okupili, Allaha molim da on bude što više i što češće. Allaha te bareke o ta'ala molim da uništi nevjernike. Molim Allaha te bareke o ta'ala da uništi nevjernike. Amin. Molim Allaha uzvišenog da im uništi ekonomiju. Amin. Da udari svojom vojskom u srce njihove ekonomije. Allaha molim da ponizi svakog onog ko pomaže nevjernike u borbi protiv islama i muslimana. Amin. Molim Allah te bareke o tala da nam ga pokaže da ga vidimo. Amin. Molim Allah te bareke o tala da ih kazni našim rukama. Amin. Molim Allah uzvišenog da od nas načini borce koji će se boriti na njegovom putu. Amen. Molim Allah te bareke votala da nas pomogne u oskurnim trenucima. Amen. Molim Allah uzvišeno da nam podari daje, da nam podari alime, da nam podari muđahide, Amen. da nam podari one koji se neće žaliti i da će sve od sebe da uzdignu Allah u riješa zemlju. Amen. Molim Allah te bareke votala nas pomogne da učinimo korake koji vode ka njegovom zadovoljstvu Amin. i da pogodimo na njima. Amin. Molim Allah te barek evo tala da nam grehe oprosti. Amin. Allah molim da nam grehe oprosti. Amin. Allah molim da nas ne kažnjava sa nevjedničkim narodom. Amin. Allah molim da nam grehe oprosti džanet nas uvede. Amin. Allah molim da nam greje oprosti u džennet nas uvede. Amin. Molim Allah te barek evo tala da nagradi našeg šeha Amin. koji je izdvojio vrijeme i trud zaista je daleko doputovao da bi mi večeras Hvala Allah, družili se sa njim. I molim Allah, te barake u tala, da vas nagradi, koji ste se potrudili da dođete večeras ovdje u ovako prelijepom ambijentu. Alhamdulillahi, rabbil alemin, subhanake, Allahume, bihadik, ešad vam... Tekbi! Allah! Svi putevi će biti zatvarani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.fazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanu uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Ma fil muqamin ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.